Oh yeah. Tërnovci in the house. Big up. Aha. Yeah. Se ki letë me bo lek nëse je me lek Po thu që mbijeton po drejt që halo s'ka hin n'pubertet me demek Halo fillimi pa u bo i mbret Zero ki me pas n'xhep nëse hin me siklet Ka me t'ardh zhegë, s'ki me ku mu xhekë Ndjenje zbet, bota njejtë Ki me pasë zor me flejtë edhe n'dyshekë Shumë letë, bosh si siklet Met, ka me tu hapë, ka e keqa me tu kapë Xhepat plot e zemrën ki me pasë thatë Me mujtë edhe ujin e bo naftë Dollarin ta tu n'kafë Kaviar për mëngjez e për darkë Katunari ma i madh n'hartë Vjen si Dick Man, epidemi në bard T'bohet kompleks, harron kur ki pas ereksion E harron edhe fjalën seks Siklet me bo lek, kur je me lek, je pa lek Kur bon lek e ki zheg Siklet me bo lek, kur je me lek, je pa lek Kur bon lek e ki zheg.